Paperezko hain hau bete behariak bultzatu nau idaztera orengoan ere. Czeslaw Milos poeta poloniaren abezedario irakurtzen ari nintzela, hori zuriei buruzko hausnaketa edar aurkitu dut. Poeta bazara garbi duzu paperezko hori honetan odei bat dagoela airean. Odei digabe ez legok euririk. Euririk gabe ahbolak ez lirateke aziko. Eta ahbolarik gabe ez legoke papera egitegik. Odeia ezkoa da papera egon dadin. Odeirik ez balago, ez legoke paperezko hain hau ere. Beraz, esan ez dakegu odeia eta papera elkarlotuta daudela. Are ahentatxoago begiratzen badiogu paperezko hain honi, eguzkiaren ahia ikusiko dugu behetan. Eguzkiaren ahirik gabe, basoa ez litzateke aziko. Izatez, ez da ez litzateke aziko guk eukere ez dindugu eguzkirik gabe hazi. Beraz, badakigu eguzkiaren argia dagola paperezko ahi honetan ere. Papere eta eguzkia elkahlotuta. Eta begiratzen segitzen badugu, aizkolaria ikusiko dugu behetan. Zeinak ahbola ebaki baitzuen eta fabrikara eraman ahbola, paper biu zezaten. Eta garia ikusten dugu. Badakigu aizkolaria ez dela bizi eguneroko ogirik gabe eta horregatik ogia egiteko erabiliden den garia ere paperezko horri honetan dago. Eta baita aizkolariaren aita eta ama ere. Modu horretan begiratzen dugunean, konturatzen gara gauza hori guztia gabe, honako paperezko hori hau elitzatekela esistituko. Are sakonago begiraturik, geure behetan gaudela ikus dezakegu. Ez da zaila horretaz konturatzea paperezko horri hori begiratzen diogularik, paperezko horri hau gure pertsepzioaren zatia baita. Zure adimena hemen dago, eta baita neurea ere. Beraz, esan dezakegu dena hemen dagoela, paperezko horri honetan. Ezin duzu hemen ez dagoen gauza bakar bat ere seinalatu. Denbora, espazioa, lurra, euria, mineralak, eguzkia, odeia, ibaia, beroa, dena dago elkar lotuta paperezko horri honen existentzia lotuta dago gainerako gauza guztien existentziarekin. Budismoak asko eragin dion poeta da Milos. Budismoak ez du jenko pertsonalik aldarrikatzen, ez da teista, ez da ateoa. Izaki bizien existentzia, oinaztea, bizitza, iraupena da, sidataren oinarri espirituala. Jatorri espiritualekoak izan materialista hutsak bihurtu ditugun egunotan, letrez bete dudan paperezko hori apalonen existentzia lotuta egongo, egongo alda, hori hau zuria zenean bezala gauza guztien existentziarekin.